Otsailak amairu ditu gaur, asteazkena da, eta hau berrion albistegia duzue, berriozar irratiaren albiste emankizuna kizuna, inauterietako azken ekintzakin hasiko dugu gaurko albistegia. Atzo arratsaldean inauterietako puskabiltza egin zen auzo zaharrean. Urtero bezala, baina hotza handiagoarekin aurten, atzo inauteritako puskabiltza egin zen, auzo zaharrean, etxe etxe txistor, mistor, longaniza, huevos dinero, eskatuz, ibili ondoren, bertat, bertaratutakoak azkaria egin zuten. udalaren garaje plaza bat eh, alokatzeko eskaintzak aurkesteko epea urrengo astelenean otxailaren emezortzian bukatuko da. Berriozarko udalak esleitutako esleituko du Berriozarko etorbideko hogeita laugarren atariko hogeita irugarren garaje plazaren alokairu kontratua prozedura negoziatua izanen da publizitaterik gabe urret eta horretarako onartutako baldintzak administratiboa agiria jarrit, jarraituta licentzia licen, eh, litazio, barkatu prezioa berroita marreuroko izanen da hilekoan hilabetean izanen da eta eskaintzak hau aurkeste, aurkesteko EPA otxailaren emezortzian bukatuko da. Berriozar ir, irratiko aurrera beti irratxaioak berroita margarren saioa bete zuen astelenean. Astelenero gaueko bederatzi tardietan entzun daiteken etxe honetako kirol irratxaioa Astelenean bere berrogeita margarren saioa egin zuen. 2008 ko irailaren hogeita zeian hasi zutenetik Astelenero puntualki eh, ditugu berriozar irratiko unetan urte luze hauetan, urte luze honetan esan da aurrera betik kirolarekin loturiko irurogei elkarrizketa eskaini ditu. Azteleneko Asteleneko irratxaioan eh, aurreko guztien bildu bilduma eh, parada y parada y rachayoti que pasa direnen anekdotak eta guztiz azpimarratu zentzun dezagun tartetxo, tartxo bat. Esta una difícil. ¿El último libro que has leído? Pues lo tengo. <laughs> el libro de cuentas. Lo tengo. Mira, no me sé en el título. tengo encima de la mesa para leerlo. Y, pero el, el anterior no te lo sabré decir. Jamón, queso o el vino de premio. El queso. Eh, estoy contigo. <laughs> Venga, una de las difíciles. El último libro que has leído. Ahí lo hemos pillado. esa es, esa, es buena. Sí, me acuerdo. <laughs> último libro que has leído. Suelo leer un libro al año, o sea, fíjate que. Pero ahora mismo. Todavía me ganas. No me acuerdo. no me acuerdo. Se lo leí en enero. <laughs> Eh. Voy a intentarlo, ¿eh? Venga. tira, arranca. Después de un buen partido, cerveza o Aquarius. Cubata. <laughs> ¿Chuleta o solomillo? Chuletón. ¿Y un deseo para esta temporada? Bueno, eh, sobre todo motivación, que los chavales sigan ahí, que no haya lesiones y ya si ganamos, pues sería el copón. <laughs> un compañero con quien salir a correr, Alazne. Y Manol. ¿Y Manol? <laughs> Jotas, el último libro que has leído. Esa es difícil, ¿eh? Estas son las más difíciles. Ahí cae todo el mundo. En ¿eh? esta no, pues me estoy leyendo uno que ahora no me acuerdo del título. <laughs> <laughs> eso lo dice todo el mundo, eso no Es por los nervios, ¿eh? Pero... vale, Vamos a dejarle pensar. ¿Cuánto vale yo? sello? no <laughs> broma. ¿Qué, Jotas? ¿Nos acordamos del libro? Sí, es, del autor del, de La rebelión en la granja, pero no sé cómo es el libro. Lo tiene calzando una mesa que cojea. Yo creo que sí, yo creo que sí. <laughs> Empecé a leerlo y ya, como no me gustaba, lo dejé ahí. Eh, un compañero con el que jugará al pádel. José Antonio Vázquez no Oh, qué <laughs> mentiroso. por, por ser pelota ahora viene la difícil. ¿Cuál es el último libro que te has leído? El último que he que he pues el marca. <laughs> en esta solemos pillar a todo el mundo, pero te vamos a dar el premio a la mejor respuesta del año. Berriozarko Ateneoa Brusco y itzaldia antolatu du. Mintzaldia, bira beste alderat eta traperos de maustaldeen kidea den Jose Maria Garziak emanen du gaur otxaiak amairu hartxaldeko zazpietatik aurrera kulturgunean bizitzaren arlo guztietan gertatzen ari den krisiari buruz hitz egingo digu. Hauzalor Euskaltegiaren zabaltze berria otxailaren amabostean izanen da, Eguzki plazan ireki berri den auzalor euskaltegiaren egoitza berriaren inaugurazioa otsailaren amabostean ostiralarekin ospatuko dute festa arratzaldeko zeitardietatik abiatuko da joaldunen parte hartzearekin zazpietan ekitaldi nagusia izanen da eta bide batez korrika maime Hortzigarren edizioa aurkeztuko dute eta bukatzeko gaueko bederatzi tardietan eginen den afaria joateko txartelak herrian eta ta, ele, herria eta kaleberri tabernan edota euskaltegian eusk, eskura daitezke. Los amigos de la montaña mendigo zale taldeak abarrain tontorrera igoko dira. Los amigos de la montaña mendigo zale taldeak beste ateraldi bat antolatu dute igande honetarako, oraingo honetan ziordiako abarrain mendira joango dira, itzordua beti bezala, igande goizeko bederatzietan eguzki plazan. eguraldia zitxe egiteko ordua iritsi zaigu une honetan bost graduko temperatura dugu hemen berriozarren gaurko euria eginen du berriro baina oroar euri txikia izanen da eta elur tointor altuenetan, baino ez du egingo elur maila sortzireun mila metrotik mila bosteun metrora igoko da, ipar mende baldeko aizea ibiliko da eta temperatura maksimoak apur bat e, gora egingo egingo dute. eta hau izan da guztia gau, e, eguraldiari dagokionean. Ba, iritsi zaigo eguneko egunkariaren titularrak eh, irakurtzeko unean. Egunero bezala, berria egunkariarekin e, gara. Presoei elkartasuna dirazteko manifestazioa egingo dute larun batean iruñan. Elurrak ez ditu kikildu ziripot eta txatxuak e, atzo leit, e, lantzen festa, eurteroko festa parte hartzaile haundiarekin burutu baitzen demoralea baretuz joango da datozen orduetan hori iragarri dugu ere berriozarko eguraldia aipatu dugunean. Eta jarraituko dugu gara egunkariarekin zigorrak luzatzearen aurka elkartasun eguna egingo dute larun batean arrotxapean. Rio Aragonek esa, e, esaren beharrezik eta gelditzea esigitu du. Etxe kaleratzen prezioa sozialaren aurrean PPek atzera egin du. Izan ere aldatu zuen bere jarrera eta e, tramitera pasada herri ekimena. Horrek esan nahi du Madrilgo Kongresuan estabaidatuko dutela honen inguruko proposamena. eta aurrera joko dugu diario de Navarra orengo honetan errepasatuko eh, dugu Nafarroak kantauriko denboralaren er, erasoa bete-betean jaso du Diario de Navarra rentzat baita guraldiak erosat, e, e, erasotzen gaitu El urte historiko Nafarroko iparraldean, egia esan e, titular gehienak lotuta daude eguraldiarekin. guraldiarekin. Aipatuko dugun azkena izan ezik, barzinak orain hauteskundeak ez direla onak dio. Edo agian UPN eta bera bereziki ez dagola prestatuta hauteskundei aurre egin Eta bukatuko dugu errepasoa, diario de notiziasekin, etxe kaleratzen aurkako errikemenari argi berdea, peperen errektifikazioaren ondoren. ondoren. Sanzek eta danerok barzinak errefusatu zuen ituna berreskuratu dute alderdiak boskat ezan. Nafar erligiosoak eta laikoak Benediktoren ordezko gazte baten alde. Gaztea bai, progresista ote izango da, behaien proposamena. Eta hau izan da guztia momen, momentuz Honekin agurtuko dugu Eta datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko egun punto sortzian Jarraitu dezakezue herriko errealitatea Orduero, beti bezala interneten segituz gero eguzkiplaza.neten